kai avinėlis atplėšė septintąjį anspaudą, danguje pusvalandžiui pasidarė tylu. Aš išvydau septynis angelus stovinčius Dievo akivaizdoje ir jiems buvo įteikti septyni trimitai. Atėjo dar vienas angelas ir atsistojo prie aukuro laikydamas aukso smilkytuvą. Jam buvo duota daug smilkalų, kad jis aukotų juos su visų šventųjų maldomis ant auksinio aukuro priešai sostą. Ir pakilo smilkalų dūmai su šventųjų maldomis iš angelo rankų Dievo akivaizdon. Paskui angelas paėmė smilkytuvą, pripildė į aukuro žaryjų ir sviedė į žemę. Ir sugriaudė griausmai, pakilo šauksmai, subliksėjo žaibai, sudrebėjo žemė. Septyni angelai turintys septynis trimitus pasirengė trimituoti. Ir sutrimitavo pirmasis. Ir radosi kruša ir ugnis, sumišę su krauju, ir pabiro žemėn. Ir išdegė trečdalis žemės, ir sudegė trečdalis medžių, ir visa žalia žolė nusvilo sutrimitavo antrasis angelas. Ir tartum didžiulis kalnas, liepsnojantis ugnimi, buvo sviestas į jūrą. Trečdalis jūros pavirto krauju, trečdalis jūros padarų turinčių gyvybę išgaišo, ir trečdalis laivų buvo sunaikinti. Ir sutrimitavo trečiasis angelas Tada iš dangaus nupuolė didelė žvaigždė, liepsnodama tarsi deglas, ir nukrito ant trečdalio upių ir ant vandens šaltinių. Žvaigždės vardas yra metėlė, ir pavirto trečdalis vandenų metėlę. Ir daugybė žmonių numirė nuo apkartusio vandens. Ir sutrimitavo ketvirtasis angelas Tuomet buvo užgautas trečdalis saulės, trečdalis mėnulio ir trečdalis žvaigždžių, kad jų trečdalis užtemtų ir diena prarastų trečdalį šviesumo ir tiek pat naktis. Aš regėjau ir girdėjau dangaus vidurius krendantį erelį, kuris kardžių balsus kelbė. Vargas, vargas Vargas žemės gyventojams nuo besirengiančių užtrimituoti kitų trijų angelų trimitų garsų.